luisteraars, ek bly julle is ingeskakel. Ons gaan vandag luister na ietsie wat julle gaan uh, in die rechte luim inkry vir hierdie uh, naweek wat kom en dan ook vir die feestheid wat kom en dan ook vir die, ach, sommer die vakantietijd wat voorlee uh, jylle moet lekker luister en geniet die program geselsaam op uh, WhatsApp enzovoorts en uh, ja, vertel ons of jylle die program geniet. Ons kop somme vroeg af en uh, ja, wat anders om hy voete te laat juk as ons praat van The Castles. The Castles en uh, die liekie wat hulle graag vir ons wil doen, ek het hulle gevraag, hulle sê hulle wil graag vir ons hierdie liekie doen, is natuurlijk uh, nie en like, lekker luister. MUZIEK lekker voete jikene. En uh, ja, dit is geskryf dier Tony Romeo. En uh, uh, ja, hy die woorde en die uh, likkie self geskryf ook. En het was later gebruik in een Dodge, Dodge Charger advertentie hierdie likkie. Uh, dit kom uit die album van Captain Sad and he's a ship of fools. Nou ja, ons stap aan en <clears throat> ons praat van uh, hulle noem het In the Bad Bad Old Days, ons sê In the Good Good Old Days, uh, dit was een treffer vir die Foundations in 1969. Kom ons luister na die groep Foundations, wat hierdie liekie vir ons bring. MUZIEK in those bad, bad old days, en soos ek gesê het, the good, good old days, man, en uh, ja, kom ons uh, stap aan en ek sê, hello Hanley, dankie dat jy ingeskakel is, en uh, ja, ek weet, Joy, Joy Swertley daar van Amerika, jy is ook ingeskakel, en uh, uh, uh, Louisa van Kroonstad, Heinz Meijer, Lu Louisa Heinz Meijer, van Kroonstad, dankie dat jy luister, en Die volgende een op die draaitafel, ek weet nie of julle die mense ken nie, The Shuffles uit Nederland. Hulle uh, roemstrek so hier in die omgeving van tussen 1963 en 1973 en is vir al die laaste paar jaar van daardie jare natuurlijk, wat hulle enige noembare sukses behaal het met solos soos in 69 het hulle hierdie ene gehad, Shalala, I need you. Man, Eh, jy hoef my nie, wel, jy, jy moet my net geloof. uh, <laughs> eh, is een van die lekker dansliekies hierdie, en ek praat uit ondervinding. Ja, uh, natuurlijk met die rechte persoon, natuurlijk, en uh, ja, cheek to cheek, hier kom, shalala, I need you. Thank you. looked at you one day. Couldn't turn away since you're on my mind. ook so lekker staan en dans daar op die shalala van die shuffles en toe ewe skielik spring hier mense in wat ek nog nooit van gehoor het nie en hierdie ene was uh, natuurlijk Dreams at Ten a Penny van John, John Kinsaid Kinsaid ek woon hoe spreek mense hy uit Kinkaid of Kinsaid maar in any case toe hy sommer net ingeval en uh, ja ek weet nie hier is uh, die Gremmens loop weer vandag Nou, pas op vir die gremlins. Steve Swartley, I believe you're also listening. I hope, uh, trust you for enjoying the uh, songs. And uh, yeah, they were also hits there in the UK of uh, the United States when, uh, when we were young. Let's call it that way. Now, kom ons beweeg aan. En uh, kom ons try nou uh, die little lady ek hoop sy is ingeskakel. Uh, ek glo sy is, uh, sy mos mos nie een program nie. Uh, Motti, daar van George, Motti de Kok, ek hoop jy is ingeskakel, die tremeloos, uh, het hier, uh, is, hulle sit hier in my stereo, net vir jou, en uh, hulle het in 1958 in uh, dagenaam Essex gestig, is uh, en steeds van 2006 af, is hulle weer actief. Hulle was deel van die Britse muziekinval waar hulle prominent geword het. Hulle is gevorm dier, uh, eh, as Brian Poole en The Tremolos. Uh, en nou ja, kom ons luister na hulle en hulle sing jou liekie, Motie. Hulle sing Buddy Holly en The Crickets, Brian Poole en The Tremolos. Hulle sing uh, My Little Ladies. My Little Ladies. about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the Unable to hear. I wake up in the morning without a single warning. Before I finish yawning, she's there. I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny gold. My Little Lady van die groep The Tremolos. <clears throat> Het lyk my, my muis sal moet ingaan vir uh, vir een diens. Uh, want ek, ek, ek sien as ek die knoppie een keer druk, dan spring hy somme vier keer. Nou, so kan een mens heeltemaal verkeerde goed speel hier op die stasie. Uh, ja, ek sien, uh, Jannie, jy is ook ingesild, Jannie daar van die jachtkamp. En uh, hy stuur so een uh, wel, noem het dan een plakkaat en op die plakkaat sê uh, dat 2022 was rarig een baie kort jaar. Het was januari, februari, load shedding, Elton Jankies, die Pitbulls, december, en die jaar is voorbij. Ja, Christmas is op ons en die jaar eind is op ons, sal amper 2023 goeie genuchtig, en daar was ek, en ek het gewonder of ek uh, eh, 1980 gaan al. <laughs> maar in elk geval, kom ons luister verder, en wie is volgende op die draaitafel? Kom ons kyk, Queen of My Heart, en dit is een liekie van die Ierse Lloyd Price, seensgroep. Nou die tijd was hulle seens gewees, maar hulle is nou, is hulle seker jong manne, of hulle is al klaar manne, met uh, harde baard. Dit is op 5 november 2001 vrygestel as die eerste enkelsnit van hulle derde studioalbum. Nou o ja, en ek wil sê, uh, welkom Jannie, as jy dan ingeskakel is, uh, ek hoop jy luister ook lekker. Nou, World of Your Own, dit was hulle albumse naam, hulle studioalbum. Uh, nou, ja, ons luister na Westlife en die liekie is A Queen of My Heart. Wat het nou van hom geworden? So here we stand in our secret place With the sound of the crowd so far away and you take my hand and it feels like home we both understand it's where we belong so how do i say do i say goodbye we both have our dreams we both wanna fly so let's take tonight to carry us through the lonely times. I'll always survive. to karaoke. to me. My wild-eyed baby, she's mine, oh mine, she's petite. My sugar, sugar, she's so sweet and good to me. Drives me wild, she drives me wild. It's a long, long way to Carolok. If I don't run, it'll take all day. She never promises to wait, but I. It's a long, long way to karaoke. As hy, die Chris Andrews, hy betreer die lang afstand tussen hom en Carol O'Kay. Nou ja, uh, die program stap aan en ons stap aan en is uh, nou al hier by amper 20 oor. En so O nee, is al amper half. Jo, ja, waar het ek achter geraak? Kom ons kyk na die volgende ene en die volgende ene sal wees wet, wet, wet en hulle is een skotse nou wonder ek, wat is die verskil tussen een sachte rockgroep en een harde rockgroep, maar hulle is een sachte rockgroep wat in 1982 gestig is en uh, hulle het in die 1980s en 90s een aantal treffers in die Britse trefferlijste recht oor die wereld behal. Nou, uh, ja, hulle is vooral bekend vir hulle 1949 omslag van The Troggs, sy 1960s treffer, Love is All Around, wat op hulle klankbaan in die rolprint Four Weddings and a Funeral gebruik is. Nou, Wet Wet Wet, sing dan nou vir ons daai ene, uh, Love is All Around.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 Hey, that's what I believe. as hy, hulle is goed geïntroduced, die twee aan mekaar, how do you do? En uh, uh, ek denk as een mens daar jyne moet dam, dan sal jy dit een trap noem. Ek kan sien hoe trap een mens op daar, ek terwyl jy handen klap, en trap jy, trap jy, trap jy, een lekker, lekker dans, uh, eh, nommerkie, vir, vir die trap. uh, <laughs> die volgende ou, uh, ek weet jylle allemaal ken om, en jylle allemaal like om, en uh, hy sê, jy is so een prachtige vrouw, dit is een liedje van die Ierse sanger. Hy klinkie vir my Iers nie, maar in any case, hulle sê die Ierse sanger, so ek gaan nie met hulle strui nie, hulle het, jy weet, uh, die liedje is geskryf dier Albert Hammond, weer eens die ou wat ek sê, is die koning van liedjes skryf, hy het al vir soveel, soveel uh, kunstenaars iets geskryf, wat die mense gehelp het tot op die charts. Nou, hierdie liedje is dier, Albert Hammond geskryf en Mike Hazelwood en vervaardig dier uh, uh, uh, uh, Jeffrey Everett is in 1970 vrygestel en een uh, internationale treffer verdouwling geword en uh, was ook die hoogtepunt op nommer 4 van die Irish Singles Charts. <clears throat> Joe Dolan sing vir ons You're such a good looking woman. Lekker luister. MUZIEK beautiful mood to show the world what a woman could be. When he created a woman like you, he made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sighs so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. The thing is. most incredible angel they had was found to be quite unable to fly. Do you know what they had forgotten to do? Up there where they make all those heavenly things, they made an angel as lovely as you. But they'd forgotten to fit you with wings wow me, oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. When people stop, when people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised, they think you've fallen out. was hy, Joe Dolan, Joe Dolan, die ou met die, wat mis het, continuous eyebrows, is gaan van die linkerkant en tot die rechterkant, sonder een onder, onderbreking. Nou, ek sien ek het julle verneek, yes like, hoe is dit, uh, ja, uh, Francis, ek sien jy wil graag luister, maar omdat jy by die werk is, kan jy nie, nou gaan praat met jou baas, en sê vol, vrydag, ne, sit julle penne neer drie uur op die kop en julle skuif die stoele weg en die hele kantoor uh, eh, keier saam op die programme. Um, ja, ek sê eh, eh, die vernekerij kom in daarby dat ek vir julle gesê het toe Melvin McNeil net nou How Do You Do uh, gesing het, ne? toe het ek vir julle gesê en ek sê dit sommer met een rug aan rug van hulle ander liedjie Aloha en dit het ek nie gedoen nie. Oeps, hier doen ek het nou. Oeps. <laughs> Hier kom Melvin McNeil en hulle sê Aloha. Aloha. Hey, Matthew McNeil, as hulle jou groet, dan bly jy gegroet. Hulle het seker gemaakt, jy is welkom, halloa, halloa, het hulle aan hoe sê, en uh, ja. Um, wie gaan ons volgende doen, is nog nie tyd vir die funny spot nie, so kom ons gooi vir Ray Charles. Ray Charles, uh, hy gaan vir ons syng, een van ook die laat vijftiger jare, ja, as ek recht onthou, ek weet nie, uh, hier kom hy, en hy sê, hy kan nie ophou my liefde en nie, I can't stop loving you, Ray Charles. I say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. time fate. So I'll just live my life of dreams of yesterday. Ja, ja, baie mooi van Ray Charles, 1958 het liefst, uh, kan ek onthou, uh, het ons daar die plaat geluister. Die volgende ou het ook geen introduction nodig nie, jylle allemaal ken hom ook. En ek praat nou van Tony Orlando. Hy is op 3 april 1944 geboor as Michael Anthony Orlando Casavites. Hy Nou Orlando is in 1960s aangeteken as die vervaardiger en hy was ook een suksesvolle muziekuitvoerende beambte vir Columbia Records. Nou terwijl hy as uitvoerende hoofd gewerk het, kon Orlando nie sy naam koppel aan enige van sy liekies nie, of enige liekies nie, aangezien hy vir uh, April Blackwood werk en die opname onder sy naam sou een professionele belangebootsing gewees het. Nou nadat producent Hank Medris daarop uh, aangedring het, het Bell Records die enkelspeler Knock Three Times vrygestel uh, as een liekie wat dier die groep Dawn uitgevoer is om uh, Tony Orlando sy posiesie te beskerm. Tony Orlando die onder die dekmatel van Dawn sing nou Knock Three Times, klop drie keer. means you meet me in the hallway Whoa, twice on the pie Means you ain't het onder die dekmantel van Don gesing nog three times. Nou, ja, kom ons druk gauw nog een liedje in voordat ons by Funny Spot kom en hierdie ene sal wees, kom ons maak het Afrikaanse ene. Nou, hierdie dame, sy is geboor as Sonja Aletta Nel in die uh, eh, 1971 in Omaruru, Namibia waarna hulle na windhoek verhuis het en sy daar groot geword en uh, sy was omring met muziek en muziek en muziek. <laughs> Sy, sy sê self dat sy uh, glo dat muziek haar gekies het en nie sy wat muziek gekies het nie. Sy is gebore om liedjes te skryf en te sing. Nou, ek praat natuurlijk van Nianel en die liedje wat sy vir ons sing is Wees my jou hart. Wees my jou hart Waste my your heart Vertel my hoe jy voel Vertel my wat jy dink Ek wil jou beter ken Ek wil jou graag verstaan Kan ons die oom deel Of vraag nou te veel Waste my your heart versteek Ek weet daar is iets verkeerd Wees my jou hart gunsteling dame, Nia, Nia Nel, uh, sy is so, so, so talentvol, geef haar enig iets om te sing en sy sal het kan doen, en uh, ja, ek het nou die dag gesels met Hoogats, maar nie vir my sê ek het nou die naam vergeet nie. Nou hierdie jaar sy wenner van die van die uh, contract ek sien haar gezicht voor my. Nou, wel, wie ever die dame is, sy het die contract gewen vir hierdie jaar en sy het precies diezelfde stem en talent as Nianel. Watch die dame, sy gaan, jylle gaan nog baie van haar hoor. En uh, ja, um, ehm, ok, ons is, uh, dit is al voorbij, vier hier, so kom ons maak nou vir uh, ek kies Bob Newhart as vir vandagse funny spot, want uh, ja, ons het een Engelsman wat ook luister, Steve Swartley, daar in Amerika, hy sal dit ook geniet, en het is sy type humor, hierdie Bob Newhart, wat so sommer net, jy weet, <laughs> casual, een grapie kan vertel, of een skets kan skets. Nou, hy gaan nou vir ons skets, hoe hierdie ou wat uh, die polisman wat aan dienst is en hulle te uh, Samantha Leonard, baie dankie uh, eh, Hanley dit is die vrouwse naam <laughs> ek het nou dag met haar gepraat en hier vergeet ek al klaar haar naam en ek sê jylle moet nie vergeet nie, uh, want jylle gaan nog baie van haar hoor, maar in elk geval Samantha Leonard, nou in elk geval Bob Newhart is die ou en hy gaan praat oor diffusing a bom daar sommer net een cartridge wat opgetel is door op die beach dier, kom ons boor wat hy daar oor te sê het, ek het hom al voorheen gehad maar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 Nou ja, <laughs> ons gaan aan met die program en uh, die volgende en wat ons na gaan luister is, kom ons luister na, jylle ken allemaal die proclaimers, die tweelingbroer, uh, Skotse broers, en hulle sing vir ons, I'm gonna be 500 miles, is sy ander naam, en uh, dit is een liekie wat geskryf is en uitgevoer is dier die Skotse deel, the proclaimers, en uh, wat eerste vrygestel is, as die uh, hoofsnit van hulle album Sunshine op Leith, in 1988. Nou kom ons luister na die proclaimers en hulle sê, I'm gonna be, maar luister net na die uh, eh, interactie met die skare, hulle het een groot skare wat sit en luister hier so, en die interactie daar is te wonderlik, geen mens hoendervlees. Hier gaan die proclaimers. Ah! read that? Welcome to Edinburgh. Welcome to Scotland. When I wake up, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I catch on, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets on next to you. And if I heaver, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who heaver next to you. And I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who Well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's going home with you. And when I'm dreaming, yeah, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the times when I'm with you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who come back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. ja, as ek voor een kare moet optree en hulle begin so skree, sal ek my goeies skryf, uh, gryp en ek sal hardloop. Het klink angstwekkend. <laughs> nou stap ons aan na Giorgio. Giorgio, ja, is hoe hulle die ou noem. En uh, hy is eindelijk Giovanni Giorgio Marauder gebore 26 april 1940 en is een uh, uh, Italiaanse komponist, liekieskrijver en platenvervaardiger. Marouder <clears throat> word die uh, vader van disco genoem en is, kies toch, slikkie water, hoekom nie? Right kom ons kyk hoe gaan het nou. Vader van Disco genoem en word toegeskryf aan baanbrekende Eurodisco en elektronische dansmuziek wat hier omgeskryf is. Roder het uh, aantal liekies geskep vir baie kunstenaars waaronder David Bowie, Kylie Minogue, Irene Cara, uh, Janet, Janet Jackson, Marlene Kane, Melissa Manchester en Blondie. Hy het verklaar dat die werk waarop hy die trotste is, Berlin se Take My Breath Away is, wat om uh, eh, toekening vir die beste oorspronkelike liekie in die Golden Globe prijs vir beste oorspronkelike liekie uh, eh, bezorg het. Nou, hy het in 1983 die selfde toekenings verwerf vir uh, die liekie van uh, Flashdance, uh, What a Feeling. Uh, Ons luister na een van sy ander lekkies wat hy ook self opgeneem het en die ene noem hy Lookie Lookie. Oeps, waar is hy nou? Lookie, lookie, lookie, hulle daai ene, lookie lookie, of is het a eh, mama, papa mama, <laughs> ek wonder, uh, hoekom hy nie anders genoem is nie, maar dit was a Giorgio en met lookie lookie, nou aangezien ons dan by dubbel name kom, kom ons stap nou aan, en ons doen, uh, ene, hoewel die volgende plaat uitgegees onder die uh, naam Ohio Os Express, was dit uh, meer een handelsnaam, wat dier uh, sekere uh, uh, Jerry Kazanets van Super K Productions gebruik was om sy, uh, sy muziek bekend te stel. Elke groep wat hy opgeneem het, sy naam vers, uh, verskyn nie op die etiket nie. En uh, het was slechts bekend as Ohio Express. Nou ja, hier is dan een van Ohio Express sy producties met hoofsanger Joey Levine. En soos ons nou net Lookie Lookie gehad het, het ons nou Yummy Yummy gehad. I've got love in my tummy. Kom ons luister, hier kom hy. lekker ene, lekker ene om op te dans, die Ohio Express, met Yummy Yummy, I've got love in my tummy. Nou, een ander groep, wat, ook nogals, wel, een van hulle liekies is Wild Thing, en uh, ja, hulle self was een bykie wild gewees, aan die wild side, die, uh, wel, wel, ek sien Annikie, Annikie Forrie, daar van Port Elizabeth, ek sien, jy is ook nou ingeskakel, ek hoop jy geneer die rest van die program, en vir die deel wat jy gemis het, moet nie waarin ek sit net nou vir julle, die pot gooi op die WhatsApp groep, dan kan jy die rest ook uh, opvang, maar ons kom nou nog, ons is nog steeds by die Trogs, uh, nou, ja, die groep, die Trogs was oorspronkelijk die Troglodytes genoem, en het is die Engelse uh, garage rock groep, wat in uh, mei 1964 in Andover, Hampshire, gevorm is. Hulle het een aantal treffers in die Verenigde Koninkrijk en Verenigde Staten gehad, hulle bekendste liekies, sluit in die Amerikaanse uh, Wild Thing and With a Girl Like You and Love Is All Around. Uh, ons het net nog geluister na Love Is All Around. Dit was gesing dier. Uh, kan nou nie, nie, het was een ander groep gewees, Westlife of so iets. Maar in elk geval, um, uh, ja, uh, eh, in hulle amal, al hy liekies, het meer as 1 miljoen kopieën verkoop en gouwe skyfstatus ontvang. Die Trogs, hulle, ek gaan laat hulle vir ons twee doen, in een rij. Die eerste ene, wat hulle gaan doen is Wild Thing, en dan direct daarna, uh, ja, dan sal die Trogs vir ons sing uh, A Girl Like You, kom ons luister. Muziek show. Thing van die Trogs en uh, ja, die Trogs is uh, die Troglodytes is die uh, grotbewoners wat uh, hulle eet sommer enig iets, hulle eet mekaar ook en hulle oog, ja, is uh, nie een lekker ding om te wees nie. Het <laughs> trok. Nou gaan ons een bykie rustiger verkeer. Lana Del Rey is geboor op 21 juni 1985, so is nog een jong dochterkie, uh, eh, as Elizabeth Woolridge Grant. Uh, Del Rey het die eerste keer onder haar rechte naam van uh, Lizzie Grant opgetree, maar het in 2011 bekend geword as Lana, met die uh, thuisgemaakte muziekvideo vir die liekie Video Games. Nou, Lana Del Rey doen Lloyd Webber liekie, And the eh, die een is You Must Love Me. Where do we go from here? This isn't where we intended believed in me, I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dreams to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? sy, lekker rustig, rustig onder Lana Del Rey en uh, sy het gesing You Must Love Me en as sy so mooi vraag, hoe kan een mens anders? Huh? Ja, ek sal val daarvoor, uh, but, but I'm easy. <laughs> Kom ons stap aan en ons gaan nou na mense toe wat uh, die liekie, Mando Moselle Ninette, is een lied wat geskryf is vir die vervaardiging en vervaardig is dier Herbert Hildebrand Winhauer en uh, oorspronkelijk uitgevoer dier Soulful Dynamics. Dit is in 1970 vrygestel en het daar die jare nummer 1 treffer geword in Duitsland, Oostenrijk en Switserland en was gedurende die daarop volgende 30 weke onder die topverkopers. Hulle doen Soulful Dynamics doen vir ons. Mademoiselle Ninette. Red Hot Rock. get my kick Everybody let me rock Everybody in old Tampa Put daddy to the jail Daddy to the jail Daddy to the jail Daddy to the jail Dat is hy, Elvis Presley. Hy, hy maak het vir dat het so een lekker plek klink om te wees daar in die tronk waar mens lekker kan rock, jes, jy dink nie huh? en uh, ja, gratis loosies, al die dinge uh, ja, ek sien uh, of ek lei af dat ek uh, nie saamspeel met die knoppies hier so vandag nie, wie hier moet die mens kop hou, jy weet, voor elke plaat begin, moet ek die mic afsit en die plaat druk, laat die plaat speel en dan as die plaat ophou, moet ek weer die mic aansit en die, oh, daar is so baie dinge wat alles gedoen moet word, so dis nie, uh, so ek dink ek het nie die aankondigings van uh, eh, Jailhouse Rock en 40 Days en so aan genoem nie, want as die mic af is, dan sal jylle my nie hoor nie, en as die mic aan is, terwyl ek plate speel, dan hoor jylle een hengse, een echo, so een echo, en uh, dit is blijkbaar, dankie vir uh, Hanlie, wat my elke kort kort herinner, wanneer ek die foutie maak, ek sê vir ek myself een knoop in my das moet maak, om uh, al die dinge te onthou, maar uh, habit, gewoonte, ons sal seker daarin kom. Uh, ons het net nou so klompie van die trogs gespeel, Wild Thing and With a Girl Like You. Kom ons gooi sommer nog ene net vir die, net vir die uh, wil en die onwis. <coughs> Excuse toch, Little Red Donkey is die een wat ons nou nog gaan luister en uh, ja, Lock Talk of sit in die mic. MUZIEK was gesing ook dier The Trouks, die grotmense. En uh, kom ons, uh, ja, ek sien ek het nog hoog, tenminste 12 plate oor en daar is uh, eh, so bykie, en daar is 12 minuute, kom ons speel een plate minuut. <laughs> nee, ek sal moet kort knip en ek sal een paar plate moet uitloos of laat oorstaan vir volgende keer. Uh, die een wat ons nou na gaan luister is ook, uh, wel nie hierdie groep wat hulle hier het nie, dit was voordat hulle vir uh, uh, die Durham meisie uh, ook in hulle geledere toegelaat het uh, en dit is die Seekers en hulle sing vir ons die Red Rubber Ball Oeps Ach, jy yes.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 Het, uh, die klank is soveel beter <laughs> met die een van hulle. Uh, ja. Nou, kom ons luister nou na die bonnelkie energie. En haar naam is Susie. En sy is Susie Quattro. Susie Quattro en uh, die een wat sy vir ons bring is She's in Love With You van 1979. Kom ons luister. MUZIEK hy, en nou, lyk my, ek ga nie daarby, ek kom nie, en uh, ek wou so graag nog so enieke of tweekies ingedruk het, maar uh, het lyk nie of het moeilik gewees nie, want, dit is tyd vir my om af te slui met die tweene rij. Ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakeling, en ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het, en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dis julle laaste inskakeling nie. Nou, voor ons dan die laaste twee luister, eers gauw een paar aankondigings. Ons hosting O, oh, nee, vergeet daarvan. uh, <laughs> ja, eh, eh, indien jylle enige versoeken wil uitsaai, of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak, jylle is uh, baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoonnummer 072-541-9803 en jy krijg wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk uh, die program borg. Nou, uh, ek gaan uitspeel met die twee in een rij en vandag gaan ek jylle los met, uh, kom ons maak dit, Kylie Minogue met Locomotion en dan speel ek Teresa Broer en sy sing music, music, music of althans betu mense ken hom as Poor Another Nicolene en The Nickelodeon. Nou ja, uh, was vir my een voorrecht om die muziek met julle te deel. Lekker week verder, lekker naweek en tot volgende woensdag om vier namerig, of nee, nee, hoe, oh, waar kom ek nou volgende woensdag, volgende week, uh, is het ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle hande, en bye for now. The locomotion, the locomotion, the locomotion.